Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Salman el-Farisidir. Radiyallahu anh. Salman el-Farisi radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsi iki qat savab qazanan möminlərdəndir. Uca Allah belələri barədə buyurur. Əl-ləzina ətəynəhumul kitəbə min qablihi hum bihi yu'minun. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Kur'an'dan evvel özlerine kitap verdiğimiz kesler ona iman getirirler. Onlara Kur'an okunduğu zaman biz ona iman gətirdik. O həqiqətən də Rəbbimizdən olan haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik, deyirlər. Səbr etdiklərinə görə onlara mükafatları iki qat veriləcəkdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda demişdir. Üç sinif insan vardır ki, onlar iki qat savab qazanır. Əvvəlcə öz Peyğəmbərinə Sonra da Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirmiş kitab əhli iki qat savab qazanır. Həm Allahın, həm də ağasının haqqını ödəyən kölə iki qat savab qazanır. Və bir də kənizinə yaxşı təlim tərbiyə kesən, sonra onu azad edib onunla evlənən kişi iki qat savab qazanır. Əvvəlcə bu sahabənin hansı çətinlikləri keçərək İslam dinini qəbul etməsindən danışaq. Bunu Salman el-Farisi radiyallahu anhu belə rəvayət etmişdir. Mən İsfahanda Cey deyilən bir məmləkətdə yaşayırdım. Atam da həmin məmləkətin böyüyü, həm də ən zəngin adamlarından biri idi. O məni hamadan çox sevirdi. Günü gündən də mənə olan məhəbbəti artırdı. O məni heç yerə buraxmır. Cariyə kimi evdə saxlayırdı. Getdikcə mən əqidəli bir atəşpərəstə çevrilirdim. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, mən bircə saat belə oddan ayrı qala bilmirdim. O vaxtlar atamın ağalıq yerləri var idi. Bir gün onun başı işə bək qarışmışdı deyə məni yanına çağırıb, oğlum, mənim evdə biraz işlərim var. Bəlkə bugün gedib çöldəki yerlərimizə bir baş çəkəsən, dedi və orada bəzi işlər görməyi mənə tapşırdı. Mən oraya gedərkən yolda nəsranilərin kilsəsinin yanından keçdim və onların səslərini eşitdim. İçəri daxil olub onların namaz qıldıqlarını gördüm. Atam məni ev dustağı etmişdi deyə mənim belə şeylərdən xəbərim yox idi. Onların namazı mənim xoşuma gəldi. Məndə bu dinə rəğbət oyandı və mən öz-özümə dedim. Vallahi, bu din bizim sitayiş etdiyimiz oddan daha xeyirlidir. Mən çöldəki yerlərimizə gəlməyib, gün batana dək nasranilərin yanında qaldım. Sonra onlardan bu dinin əsli haradadır deyə soruşdum. Onlar Şamdadır dedilər. Beləcə, mən atamın tapşırdığı işi yerinə yetirməyib, onun yanına qayıtdım. Mən evə gəldikdə atam dedi, oğlum, haradaydın? Məyər mən səni iş dalınca göndərməmişdim? Dedim, atacan, mən kilsədə namaz qılan insanlara rast gəldim və onların dini mənim xoşuma gəldi. Mən belə bir din görməmişdim. Odur ki, axşama deyə onların yanındaydım. Atam dedi, oğlum, O dində heç bir xeyir yoxdur. Sənin və ata-babalarının dini bundan daha xeyirlidir. Mən dedim, xeyir. Vallahi ki, bu din bizim dinimizdən daha xeyirlidir. Onda atamın canına qorxu düşdü. Atəşpərəslikdən üz döndərəcəyimdən qorxdu. Və elə buna görə də məni ev dustağı edib, ələyağımı bağladı ki, heç yerə qaçıb gedə bilməyim. Mən fürsət tapıb nəsranilərə xəbər göndərdim ki, əgər Şama bir karvan getsə, mənə xəbər versinlər. Çox keçmədi ki, nəsranilər Şam karvanının gəldiyini mənə bildirdilər. Mən onlara xəbər göndərdim ki, Şam tacirləri alış-verişlərini qurtarıb, Şama qayıtmaq istədikdə mənə xəbər versinlər. Nəhayət, onlar mənə tacirlərin yola düşmək istədiyini bildirdilər. Mən ayağımdakı qandalları açıb evdən qaçdım və özümü həmin kərvana yetirib onlarla bərabər Şama yollandım. Şama çatdıqda dedim, bu dini bilən ən savadlı adamı mənə göstərin. Mənə kilsədəki baş keşki göstərdilər. Mən onun yanına gedib dedim, mən bu dini qəbul etmişəm, qəlbimi ona bağlamışam və istəyirəm ki, sənin yanında qalıb sənə xidmət edim səndən savad alın və səninlə birgə namaz qılın. Baş keşiş mənə yanında qalmağa izin verdi. O çox yaramaz adam idi. Öz havadarlarına Allah yolunda sədəqə verməyi əmr edər, lakin yığılan sədəqəni özünə götürərdi. Kasıblara heç nə verməzdi. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, bu yaramaz adam 7 küp qızıl gümüş yığmışdı. Bu əməlinə görə mən ona nifrət edərəm. Nəhayət, baş keşiş öldükdən sonra nəsranilər onu dəfn etmək üçün onun başına yığışdılar. Onda mən onlara dedim, sizin bu keşişiniz çox dələduz adam idi. O sizi sədəqə verməyə təhrik edir. Sonra da verdiyiniz sədəqələri özünə götürür və kasıblara heç nə vermədi. Onlar soruşdular. Nə bilirsən ki, o belə edirdi? Dedim, istəyirsinizsə onun yığdığı pulların yerini sizə göstərim. Onlar göstər dedilər. Mən onun xəzinəsinin yerini onlara göstərdim. Və onlar oradan 7 küp qızıl gümüş çıxartdılar. Və onlar oradan 7 küp qızıl gümüş çıxartdılar. Həqiqət bəlli olduqdan sonra onlar Allaha and olsun ki, biz bunu bastırmayacaq dedilər və onu çarmıxa çəkib daşqalaq etdilər. Bundan sonra onun yerinə başqa birisini seçdilər. Və mən uzun müddət onun yanında qaldım. Mən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılan, dünyaya könül bağlamayıb ahirətə can atan, gecə-gündüz Allahın itaətində duran, onun tək dindar birisini görməmişdim. Mən onu çox sevirdim. Nəhayət, Ölüm onu haqladıqda mən dedim. Ey filan kəs, mən uzun müddət sənin yanında qaldım. Səni səmimi qəlbdən sevdim. Heç kəsi sənin qədər sevməmişdim. Budur, Allahın əmri ilə ölüm səni haqlayıb. Mənə nə nəsiyyət edirsən? Deyirəm, sən öləndən sonra kimin yanına gedin? Kimdən elm alın? O dedi, oğlum, Əsl dindarlar ölüb getmiş və insanlar bu dini təhrif etmiş, həqiqəti gizlətmişlər. Vallahi, mən bu əqidədə olan yalnız bir nəfəri tanıyıram. O da Mosul şəhərində yaşayan filan kəsdir. Gedərsən onun yanına. O vəfat etdikdən sonra mən Mosulda yaşayan adamın yanına gəlib dedim. Ey filan kəs, filan kəs ölüm ayağında ikən mənə sənin tohid dinində olduğunu xəbər verilmiş və mənə sənin yanına gəlməyi tövsiyə etmişdir. O mənə yanında qalmağa izin verdi və mən bir müddət onun yanında qaldım. Mən onun çox mehriban, xeyirxah bir insan olduğunu gördüm. Nəhayət, ona da ölüm yetişdikdə mən dedim, ey filan kəs, filan kəs mənə sənin yanında qalmağı nəsiyyət etmişdi. Budur, Allahın əmri ilə ölüm səni haqlayıb. İndi mən nə edim? Sən öləndən sonra kimin yanına gedim? O dedi, oğlum, vallahi, mən bizim əqidədə olan yalnız bir nəfəri tanıyıram. O da Nəsibin şəhərində yaşayan filan kəsdir. Gedərsən onun yanına. O vəfat etdikdən sonra mən Nəsibində yaşayan adamın yanına gəlib, dostumun dediklərini ona xəbər verir. O mənə yanında qalmağa izin verdi və mən bir müddət onun yanında qaldım. Mən onun əvvəlki iki kişi kimi tovhid əhli olduğunu, çox mehriban və xeyirxar bir insan olduğunu gördüm. Çox keçmədi ki, onu da əzəli yaxaladı. Ölüm ayağında ikən mən ona dedim, ey filan kəs, filan kəs mənə filan kəsin yanına getməyi, o da mənə sənin yanına gəlməyi nəsiyyət etmişdi sən mənə nə əmr edirsən? Sən öləndən sonra mən kimin yanına gedim? O dedi, oğlum, vallahi ki, mən bizim əqidədə olan yalnız bir nəfəri tanıyıram. O da Əmmuriyə şəhərində yaşayır. İstəyirsənsə onun yanına get. O vəfat etdikdən sonra mən Əmmuriyədə yaşayan adamın yanına gəlib, dostumun dediklərini ona xəbər verdim. O mənə yanında qalmağa izin verdi. Və hə, mən bir müddət onun yanında qaldım. Onun yanında qaldığım müddətdə Allah mənə çoxlu malqara və qoyun quzu nəsib etdi. Çox keçmədi ki, bu kişinin də əcəli yetişdi. Ölüm ayağında ikən mən ona dedim, ey filan kəs, mən filan kəsin yanında idim. O mənə filan kəsin yanına getməyi, filan kəs də mənə filan kəsin yanına getməyi O da mənə sənin yanına gəlməyi nəsiyyət etmişdi. Bəs sən mənə nə buyurursan? Sən öləndən sonra mən kimin yanına gedim? O dedi, oğlum, vallahi, mən bizim əqidəmizdə olan elə bir adam tanımıram ki, səni onun yanına göndərim. Lakin ümidini üzmə. İbrahimin dinində olan Peyğəmbərin göndəriləcəyi vaxt artıq yaxınlaşıb o ərəblərin arasından çıxacaq. Qövmü onu qovub yurdundan çıxartdıqdan sonra Hərraya, Mədinə yaxınlığında yerləşən qaralmış daş kəsəklərlə dolu bir sahəyə, xurmalıqlar olan bir yerə hicrət edəcək. Onun hamıya bəlli olan peyğəmbərlik əlamətləri vardır. Hədiyəni yeyər, sədəqəni isə yeməz və bir də çiyinləri arasında peyğəmbərlik möhrü vardır. O yerlərə gedə bilərsənsə, get. O vəfat etdikdən sonra mən Allahın qədərimə yazdığı qədər Əmmuriyyədə qaldım. Nəhayət, bir gün mən Kəlb qəbiləsindən olan tacirlərə rast gəldim və onlara məni ərəblərin diyarına aparmağa razılıq versəniz, malqaramı və qoyunlarımı sizə verərəm, dedim. Onlar mənim təklifimlə razılaşdılar. Və mən bütün varidatımı onlara verdim. Tacirlər məni Mədinə yaxınlığındakı bir vadiyə gətirdilər və haqsızlıq edib məni kölə olaraq bir yahudiyə satdılar. Mən onun yaşadığı yerə gəlib çatdıqda xurma ağaclarını gördüm və ürəyimə damdı ki, bu dostumun mənə vəsf etdiyi yerlərdir mən içimdə rahatlıq tapa bilmirdim. Elə bu dən ağamın Mədinəli, Bəni Qureyzəli əmisi oğlu onun yanına gəldi və məni satın alıb Mədinəyə apardı. Vallahi, mən Mədinəni görəndə keşişin sözləri yadıma düşdü və axtardığım yeri tapdığımı güman etdim. Həmin ərəfədə artıq Allah öz Peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi insanlara göndərmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir müddət Məkkədə dəvət apardı. Mən kölə idim deyə onun haqqında heç bir məlumatım yox idi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdi. Bu ərəfədə mən ağam üçün ağacdan xurma yığırdım. Həmin vaxt ağamın əmsi oğlu onun yanına gəldi və onlar ağacın altında durub söhbət etməyə başladılar. Biri o birinə dedi, Allah Bənu Qaylə qəbiləsini məhv eləsin. Bu dəqiqə onlar Qubada Məkkədən gəlmiş o kişinin başına toplaşıb onun Peyğəmbər olduğunu iddia edirlər. Mən bu sözləri eşidəndə bədənimdən isti bir üşütmə keçdi və az qaldım ki, ağacdan ağamın üstünə düşüm. Mən dərhal yerə enib ağamın əmsi oğluna yaxınlaşdım və ondan sən nə dedin, nə dedin deyə soruşdum. Bunu eşidəndə ağam qəzəbləndi və məni əməllizə kötəklədi. Sonra üstümə qışqırıb dedi, bunun sənə dəxli yoxdur, gedişinlə məşğul ol. Mən ona sadəcə onun dediyini bilmək istəyirdim, dedim, sonra da gedib işimlə məşğul oldum. Axşam düşdükdə mən bir qədər xurma götürüb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına getdim. Həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qubada idi. Mən onun yanına gəlib dedim: "Sənin əməli salih insan ətrafındakı sahabelərin də ehtiyac içində olduğunu eşitmişəm. Odur ki, sədəqə vermək üçün saxladığım bu xurmaları sizə gətirmişəm. Sizin buna daha çox haqqınız var." Bunu deyəndən sonra mən xurmaları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə uzatdım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinə yeyin dedi, özü isə bundan yemədi. Onda mən öz-özümə bu birincisi dedim və çıxıb getdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Mədinəyə getdi. Sonra mən yenə bir qədər xurma götürüb onun yanına gəldim və dedim, görürəm siz sədəqə yemirsiniz. Odur ki, bu xurmaları sizə hədiyə edirəm. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xurmadan yedi Və sahabələrinə də ondan yeməyi buyurdu. Mən yenə öz-özümə dedim. Bu da ikincisi. Bir müddətdən sonra mən yenə onun yanına gəldim. Həmin vaxt o, Bəqi qəbirsanlığında sahabələrindən birinin dəfnində idi. O, sahabələri ilə birlikdə yerdə oturmuşdu. Əbasını da çiğninə atmışdı. Bu vaxt mən onun arxa tərəfinə keçdim ki, bəlkə keşişin mənə vəsf etdiyi peyğəmbərlik möhrünü görəm. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxa tərəfini keçdikdə o mənim nə istədiyimi başa düşdü və əbasını çiynindən aşağı saldı. Mən onun çiyinləri arasındakı Peyğəmbərlik möhrünü görən kimi onu qucaqlayıb öptüm və hönkür-hönkür ağlamağa başladım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə gəl otur dedi. Mən də oturub əvvəldən axıra dəyə başıma gələnlərə ona danışdım. Bu ahvalat Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə çox təsir etdi. Və o məndən başıma gələnləri sahabələrə də danışmağı xahiş etdi. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Salman Uhud döyüşünə dək kölə olaraq qaldı. Sonra Salman rəvayətinə davam edib deyir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə dedi. Ey Salman, ağanla müəyyən miqdar pul müqabilində azad olunmağına dair razılaş. Mən gedib ağamdan 300 xurma zoğu əkmək və 1600 dirhəm ödəmə şərti ilə azad ediləcəyimə dair razılıq aldım. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine kardeşinize yardım edin diye buyurdu. Sahabeler de bana yardım ettiler. Kimisi 30, kimisi 20, kimisi 15, kimisi 10, kimisi de imkanı dahilinde bir neçə zoğ verdi. Beləliklə 300 zoğ yığıldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi, Ey Salman, get bu zoğların yerini gaz. İşini qurtardıqdan sonra gəl mənə xəbər ver ki, bu zoğları mən öz əllərimlə əkim. Mən sahabələrlə birlikdə zoğların yerini qazıb qurtardıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib işimizi qurtardığımızı ona xəbər verdim. Peyğəmbər s.ə.v qalxıb mənimlə getdi. Biz zoğları bir-bir ona uzadır, o da zoğu yerə sancırdı. Beləcə Peyğəmbər s.ə.v zoğların hamısını öz əlləri ilə yerə bastırdı. Salmanın canı əlində olan Allaha and olsun ki, bozoqlardan heç biri tələf olmadı. Beləliklə də mən ağama xurma ağaclarını ödədim. Lakin 1600 dirhəmi ödəmək sonraya qaldı. Döyüşlərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni yanına çağırtdırıb mənə yumurta boyda qızıl külçə verdi və dedi: "Al bunu, Borcunu ödə ey Salman. Dedim, bu bəs edəcəkmi ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, götür bunu. Qüdrət və qüvvət sahibi olan Allah sənin borcunu ödəyəcək. Mən bu qızıl külçəni götürüb tərəzidə çəkdirdim. Salmanın canı əlində olan Allaha and olsun ki, düz 40 əvqiyə gəldi. Yəni 1600 dirhəm. Beləcə mən borcumu ödəyib, azad olun. Bu sahabənin fəziləti barədə neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Həmin hədislərin birində Abu Hureyra radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında ikən ona Əl-Cümə surəsi nazil oldu. Həmin surədə belə bir ayə keçir. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. Mən soruşdum, kimdir onlar ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mənə cavab vermədi. Mən sualımı üç dəfə təkrar etdim. Həmin vaxt Salman Farisi bizim aramızda idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini Salmanın ayağının üstünə qoyub dedi. Hər gah iman Süreyyə ulduzunun yanında olsaydı, Bu adamlar ora da gedib çıxardılar. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Cənnət üç nəfər üçün darıxır. Əli ibn Əbi Talib, Ammar ibn Yasir və Salman əl-Farisi. Radiyallahu anhum. Uca Allahın bu sahabəni çox istədiyinə dəlalət edən möhtəşəm bir hədisdə rəvayət edilir ki, Aiz ibn Amr radiyallahu anh demişdir. Hudeybiye sülhünden sonra sülh herefesinde Abu Sufyan sahabelerden bir toplumun yanına geldi. Salman el Farisi, Suheyb el Rumi ve Bilal da onların arasındaydı. Onlar onu görende dediler. Vallahi Allah'ın kılıncları Allah düşmanının boynundan götürülmemiştir. Sanki Abu Sufyan'ı hedeleyirdiler. Abu Bakır, Qureyşin şeyxinə və böyüyünə belə söz deyirsiniz, dedi. Sonra gedib bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm isə ona belə cavab verdi. Ey Abu Bakır, bəlkə də sən bu sözünlə onları qəzəbləndirmisən. Əgər onları qəzəbləndirmisənsə, artıq Rəbbini qəzəbləndirmisən. Abu Bakır bu sözləri eşidən kimi dərhal onların yanına qayıtdı və üzrxahlıq edib dedi, qardaşlar, mənim dediyim sözü acığınız tutubmu? Onlar isə dedilər, yox əziz qardaş, Allah səni bağışlasın. Yenə rəvayət edir ki, bir gün Salman el-Farisi radiyallahu anhu Əbu Dərdə radiyallahu anh ziyarət etdi və onun zövcəsi Ümmü Dərdanın əynində köhnə paltar olduğunu görüb niyə bu görkəmdəsən deyə soruşdu. Ümmü Dərdə qardaşın Əbu Dərdanın dünyaya marağı yoxdur deyə cavab verdi. Sonra Əbu Dərdə gəlib Salmanın qabağına yemək buyurdu. Salman sən də yedirdi. Əbu Dərdə mən oruç tutmuşam dedi. Salman, sən yeməyincə mən yeyən deyiləm, dedi. Onda bu dərda da yeməkdən yedi. Nəhayət, gecə olduqda Abu Dərdə qalxıb namaz qılmaq istədi. Salman isə hələ yat dedi. O da yatdı. Sonra yenə qalxıb namaz qılmaq istədikdə Salman yenə ona hələ yat dedi. Nəhayət gecənin axır saatlarında Salman ona İndi qalxa bilərdin, dedi. Və onlar qalxıb gecə namazını qıldılar. Sonra Salman radiyallahu anh ona məşhur sözünü dedi. Rəbbinin sənin üzərində haqqı vardır. Nəfsinin sənin üzərində haqqı vardır. Ailənin sənin üzərində haqqı vardır. Elə isə hər bir haqq sahibinə haqqını ver. Səhər gün Əbu Dərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib hadisəni ona xəbər verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi Salman doğru söyləmişdir. Bu sahabə olduqca səxavətli və qonaqpərvər bir adam idi. Son loxmasını belə mömin qardaşları ilə bölüşdürərdi. Rəvayət edilir ki, Şəqiq rahiməhullah demişdir. Bir dəfə mən dostumla birgə Salman Əl-Farisinin evinə getdim. Salman süfrəyə çörək və duz qoyub dedi. Əgər Peyğəmbər s.a.v. gücümüz yetməyən bir işi öhdəmizə götürməyi bizə qadağan etmiş olmasaydı, mən sizə daha çox ehtiram göstərərdim. Dostum da ona duzun içində keşotu da olsaydı yaxşı olardı, dedi. Elə buna görə də Salman öz camını baqqala göndərdi ki, onu girov qoyub əvəzində kəşotu götürə bilsin. Salman kəşotunu gətirib duza qatdı. Biz yeməyimizi yedikdən sonra dostum dedi, bizə bəxş etdiyi ruzi ilə bizi razı salan Allaha həmd olsun. Onda Salman qəzəblənib dedi, əgər sənə verilmiş ruziyə qani olsaydın, mənim camım baqqala yanında girov qalmazdı. Bu rəvayətdə nə aydın olur, qardaşlar? O aydın olur ki, bu adama nə qədər dünya malı gəlsə də, qənimətlərdən onun payına nə qədər mal dövlət satsa da, o onu dərhal kəsib küsuba paylayırdı. Özünün evində olan yeməyə baxın. Duz, çörək. Bu sahabənin möhtəşəm bir sözü var. Tarixə qızıl hərflərlə yazılası bir sözdür. O demişdir, heç bir mübarək yer adamı müqəddəsləşdirmir. Adamı müqəddəsləşdirən onun əməlləridir. Bu sahabənin vəfat edəndə sandığında heç 30 dirhəmi yox idi. 20 neçə dirhəm pulu var idi. Radiyallahu anh.